Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam hadis 159. An Umi Atije Ansarije radijallahu anha kalet nuhina an ittibaj dženaiz valem ju'zem alejna. Od Umi Atije Ansarije radijallahu anha se prenosi da je rekla E, zabranjeno nam je slijedženje, praćenje dženaze, volem ju'zem alina, ali nam nije strogo zabranjeno. Umatija Ansarika, poznata Ansarika, e, prenosi u ovom hadisu da je, e, da je zabranio vjerovisnik sallallahu alaihi wa ženama da prati dženazu. Zašto? Iz kog razloga? Naravno, osnovna je stvar tu zbog zbog slabosti i e, emocionalnost, emocionalnosti e, žena. One su sklone ispoljavanju emocija. Povodljive su, slabije su. Ne imaju sabura, kao što imaju muškarci u, u musibetima, belajima. E, I zbog toga e, njima nije propisano, nije propisano da one slijede, da prate dženazu znači da prati ženazu, zbog toga što mogu doći u stanje da ispolje to svoje, ta svoje osjećanje, svoju slabost. Žaljenje i tome slično. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na to, znači tekst hadisa ukazuje, u tekstu hadisa došlo, kaže, zabranje, da je, tekst hadisa ukazuje da je zabranje ženima da, da prati ženazu. A to se misli ovdje, znači šta se misli pod ovim da se prati ženaza? uh, znači da se da se uh, znači u osnovi da se tu jahiz wa yusalla alayha ila maqra haytu znači uh, da se slijedi ako znači ako se slijedi znači iznese se dženaza odnese se umrli na na drugom mjestu se priprema umrli kupa uh, klanja mu se dženaza i kopara se mezar znači daleko od mjesta gdje gdje žive žene rodbina ili ta porodica koji je umrli u njoj znači žene ne treba izlaz ići sa tim mjestom ako se rade ove stvari, priprema dženazi, klanjanje dženazi, e, u mjestu, u selu, u, e, u, na mjestu gdje, gdje boravi ta porodca, nima smite da žene tu budu prisutne, da, e, znači nisu, nisu obaveze da bježe od toga se udalje. Ali ako se sve to radi daleko od mjesta gdje je kuća umrlog, znači žene trebali idu da slidi, da prati te stvari uz znači samo slijedeње znači tu se podrazumijeva znači e, zavisno o tome znači gdje gdje se aktivnosti ove rade ovi četiri stvari vezane za ukopavanje umrlog a onda imamo ovdje ovaj e, spomnio globe sam a to je šta je e, razlog mudrost pojenta zabrane ženama da idu da učestvuju u isvačanju dženaze zbog toga kaže što one teže podnose takve prizore u, koj, u kojima je, naravno, pogotovo oni usužije familije, znači koji su tužne, koji su, e, koji ostavlju traga na osobu, e, koji mogu izazvati izazivanje kakve ljutnje, srđbe, negodovanje na Allah Žešanu, na kader, razočarenje, stvar sve ono što je suprotno a, saburu koji je vađib u ovom slučaju. Eh, eh, sad ovdje nastalo laržidaže kod učenjaka, da li ovaj hadis ukazuje na zabranu praćenja žene dženaza ili je na kerahijet. Pa skupina učenjaka kaže osnova ovom hadisu, ono što ona prenijela, kaže zabranjeno me praćenje dženaze. To se uzima. A kaže ovo što je ona rekla, kaže u alem ju'zem alina, ali nije nam stroga zabranjeno, skupina učenjaka kaže to je to stvari njeno razumijevanje. Kaže, ona, razum, ona je razumila i stanja okolnosti da nije strogo zabranjeno. A, a, a to da je zabranjeno, to ona prenosi da je zabranjeno bilo. A, pa skupina ženaka razvaja, kaže, uzma se ovo što ona je prenijela da je zabranjeno i to je osnova i da je haram da ženova izveđe nazor. A ovo što ona dodala nije strogo zabranjeno, a, to se ne uzima da ublažava tu zabranu. Druga skupina učenjaka smatra da, da u stvari, da to lem ju'zem alina, da nije s toga zabranjeno, da to oblažuje propi zabrane, da se misli da kerahijet, da je mekruh, a ne da je haram. Tako imam dva stava učinjaka, da li, da li je mekruh ili haram praćenje ženama dženazi, na osnovu ovog hadisa i razumijevanja ovog hadisa. <clears throat> Svi da kaže Ibn Dakhif al-Aid, kaže došli su drugi hadisi koji ukazuju koji ukazuju na zabranu slijeđenja dženaze više nego što kazuju ovaj hadis koji potvrđuju propis zabrane, a ne samo kerarijeta. <clears throat> Imam još nekoliko hadisa vezno za ženazu, da ćemo prekinuti. Subhanu kallahu na vrganu, kešta da je vrganu, to je sve kvrta na klubu, pa ćemo nastaviti. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,